Antonia Padoani Bembo estis itala componistino, kiu naskiĝis en Venecio, sed pasigis la plei grandan parton de sia Componista Carriero en Francio, sub la protecto kaj admiro de la regio Ludovicola de Quara. Pri studoi, studoj onicias per lettero de sia patro, la curacisto Giacomo Padoani, Adesita al Carlos Latúa, duco de Mantugo. Tie li racontas que Antonia studis latinon, literaturon cae musicon. Padoan escribis Mia filino daure progresas en sia studoi sub signoro Cavalli. Li aludis al Francesco Cavalli, quio estis uno a la plej oper opercreintoj de tiu tempo. Ielagio de Degnau, Antonia Padoani exinigis al Lorenzo Bembo, cum quiu si havis tri infanoin. Sed, pos la nascigio de sia tria infano, Lorenzo foriris por quindiara milit servo sen havigi monon au rimedoin porque sia familio plu vivu. De tiam, la vivo de Antonia Bembo en Venecio estis plena de granda strecho cae extraordinara malfelicio. Post dec du iaroi da gez etso, Antonia petis divorzon, accusante sian etson pri fisica brutaletso, malfideletso, stelo de siai javajoi, cae neglectemo pri la prisorgado de sia familio. Lorenzo Bembo neis in accusoin, cae la divorzo estis mal acceptita. Post quar plia iaroi, en ciu la familia situatio turnigis dangera, si estis devigata entrepreni audasan fugion de sia heimo cae de sia nascic urbo Venecio post lasante sian perforteman cruelan Edson cae tri infanoin. En la nocto de sia foriro, Antonio prenis sian filinon por logigi sin en Venezia convento, supposeble por protecti sin contra usia patro. En sia fugio al Pariso, Antonio ricevis helpon de Francesco Corbetta, itala virtuosa gitaristo, music instruisto cae componisto. Char sia edzo raitis persecuti cae puni sin, Antonio devis resti cascita, allogante la mal plei eblan attenton al si. En Pariso, probable si laboris ciel cantistino, char si havis belan bocion cae ciel music instruistino antau ol ec comensi componi. La unua manuscripto de Antonio Padoani Bembo, produzioni armonice, enjavis quardec unu vergoin. Gi estis dedicita al regio Ludovico la dec quara, al qui gi presentis la vercon per letero. En la letero si exigas la region que si lasis sian familion en Italio cae iris a la Franza regia cortego por montris sian arton. La regio reconis la talenton de Antonia cae litonis al si pension cae permesis al si resti en la comunumo Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, si conservis constantan rilaton cun la regio cae lia familio, quiui respectis sin pro sia vela vocio cae pro sia compona capablo. La plei multai al avercoi di Antonia Padoani estas dedicitai al regio au al iu al la regia familio. Si componis cefe por sia propria soprana vocio cae por constanta vaso. Crom arioi, motetoi cae cantatoi, Antonia vercis ancau operon, l'ercole lovera, la componei electoi de bembo, precipe en sia opero, representas con sian mixajon de italai cae franzai stiloi cum pasintai cae estontai tendenzoi. Crom la valorega music educado ricevita de Cavalli, ofte ancau si inspiris sin per la composiziai tecnicoi usatai de aliai er la famai studentinoi de Cavalli, Barbara Strossi. En la Nazia Biblioteco de Pariso, crom la manuscripto de la opero de Antonia Bembo, estas deum cae divertimento, te deum cae exodiat te, dominus, cae lesep sumes de deve. La restara carriero de Antonia Bembo en Pariso, cae sia capablo verci lauplace, al tiui kiui subtenis cae faciligis sian carrieron, montras la profundon de si adaptigemo cae creemo. Tio permesis al si la liberetson componi kiel si desiris sen finanzae au tempal postuloi. Sia musico estis mirinda heroajo por sia tempa virino, quiu tiel concrete eclogis en fremda lando al frontante la malfacilaĵojn de la vivo persia musico.